الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم uku ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Mai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiyya a za mu ci gaba da karatun alƙur'ani mai girma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 الله سبحانه وتعالى كجاء من السيوى النبي واتمنى النبي ناصر وأن مكانا يشي مجيء موجود الله سبحانه وتعالى يا أيها المؤمنون faduta ko ya zaba muku faduta a matsayin da suka ce ya za a yi ya zama a daura shi a kan mu ya zama sarki a kan mu alhali mu muka fi cancanta da sarauta kuma sannan shi ba da yalwan zuciya sai annabi ya ce masa ai Allah subhanahu wataala ya zaɓe shi a cikin kuma Allah ya tsara masa yalwa a cikin ilimi da yalwa a cikin kuma dai Allah yana baiwa wanda ya sone mulkin mulkinsa ma Allah mai yalwatawa ne masani kamar da muka sani mun faɗa a baya cewa waɗannan mutanen lokacin da suka so su fara yaki saboda ba a yaki idan babu komanda ba a yaki idan babu jagora ba a yaki idan babu sarki bayan amalika mutanen Palestine sun yi abin da suka yi na ta'addanci a kansu suka so a ce su ma sun shiga sun fara yaki su kwato musamman wannan tabutul ne wanda za mu yi bayanin a baya a gaba daga hannun amalika bayan sun kwace ne suka rasa to wa zai zama jagora a cikin su wa zai zama sarki don tsarin kuma ba tsari ne na sarauta ba kamar yadda muka ce tsari ne na shawara annabi ya gargaɗe shi yace sarauta yana da illola abu mai kyau ne amma da cikin illolansa yana mai da mutane su koma sabaka ji su koma akwai classes wato su zama akwai class na manya da class na talakawa talakawan nan su koma su ne masu taron dokin manyan alhaji kuma iyayen sun haife su kamar da aka yi ɗan sarakuna su koma su ne masu a masu gadi da sauransu wata sai za a mai da wasu mutane su ba bayi ba ne amma za su koma suna aiki irin na bayi saboda ɗabi'ar sarauta ba ta nutsewa sai da hasiya da fada da dogarai da makamantan waɗannan to zai mai da ƴaƴan ku mata su zama jawarinsa ko su zama ma'aikatansa a cikin gida ƴaƴan ku maza duk sai ya nuna musu damuwar da ke tattare da tsarin mulki na sarauta suka ce a zube suna so a yi musu sarki saboda su ma su samu su yaki shikenan Allah subhanahu wa ya ba wannan annabi wanda muka ce annabin a malamai sun ci sabani mun faɗa jiya ko suka ce shamliyu ne ko suka ce siyu ne ko suka ce musa'u ne amma dai mun bayani a shekaran jiya cewa mun sunan annabi ba mun sunan wanda Allah bai bayyana ba a cikin annabawa ba yi bane kokarin binciken ne wannan sunan darasin da ke cikin dai wannan ayoyi shine abin da yake wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi sifofin wanda za a aiko a matsayin wannan sarki to wanda ya kamata ya zama sarki sifofin kuma sai ba su dace da kowa ba sai wani makiyayi wanda yake shi yana san kauye ma ba a yake ba yana ciwo samuwar wata fada to yana san neman samuwa ne dan ba sai abokin sa yake aiko akwai annabi na wannan zamanin shi wannan yake yin koyo da wurin ko samiyu ne yace aiko zo mu ji wajen sa Allah yana ilmantar da shi abin da sauran mutane ba sani ba to da haka ko dai ya ga mana inda samuwar ku take ko kuma ya mana addu'a wannan samuwar ta dawo shi kenan yace to sai mu suka zo suka sami wannan annabi cikin a ah, sanuwar ku gashi gashi annabi ya ce ah, ai sanuwar ka tana nan ma yanzu tana nan za ta shiga gidanku ba yi ce matsala ba amma akwai wani aiki da Allah yake miki ka da shi babba shine kai ne za ka zama sarkin banu Isra'ila wanda Allah zai yi amfani da kai wajen dawo musu da mulkin su da dawo musu da daukakan su bayan kasance da suka gamu da shi a cikin rayuwa na danniyan amalika a kansu ce ta yaya kala talaka ban san komai ba ba abin da ya hada da sarauta da mun yace to sai dai Allah ya ba shikenan annabi na wannan zamani ne sanar da mutanen sai suka ce ai kusan ba su yadda ba alhali su suka yadda da annabi da farko suka ba shi zaɓi amma da annabi na gaya musu kuma shi ba zaɓin kansa ba kaga هو أشم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا مبعث لنا شيئا نجد كذا mana kawai kai amma saboda annabi baya abu yin kansa sai ce wa qala law nabiyyu inna allaha ba inni ba asla inna allaha qad ba'atha lakum qalu fa malika Allah ya zaɓa muku talutu ya zama sarki ba ma ni na zaɓa ba ku kunne ni in zaɓa ne duk wanda na zaɓa za ku yarda ni kuma na jira zaɓin Allah sai da Allah ya zaɓa sannan na sanar da ku inna Allah qad ba'atha rabbukum taluta amma duk da haka saboda su suna da jayayya banu Isra'ila mutane ne masu jiya amma duk jayayya sai ba za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam la tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan mutane ne masu jaja, masu gardama wanda yake a Abdullahi bin Salam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo musulmin da ko yace mutane na na san mutane ne masu jayayya haka kisan sani ko to ala kulli halin sai suka ce anna yakunu lahu mulku alayhi ya za a yi a ce a ba wannan sarauta a kan saboda su sun kalli ai sarauta ya kamata an gida ɗan babban gida ɗan gidan sarauta ko ko dan gidan arziki idan idan idan dan gidan farauta da samu ba sai mutum ya samu da dukiyansa to sun ga cewa a cikin ayyuka kusuran banu isra'ila ɗayan annabi yaqub alaihi salam ɗayan lawi su ne ke da farauta akwai kuma ɗayan annabi yusuf alaihi afwa ɗayan lawi su ke da annabta ɗayan annabi yusuf alaihi salam su ke da farauta shi kuma wannan falu daga cikin ƴaƴan Binyami ne shi kuma ƴaƴan shi duk manoma ne da makiyawa talakawa ne gure amsa kuma da za a yi a ce daga cikin dangin Binyami a ce za a kawo mana sarkin da zai shugabance mu wani hannu a hakkumin mulki mu muka fi cancantan mutu saboda mun da jinin sarauta mu ne ƴaƴan sarauta su suka sun san haka Yadda kuka ba annabi zabi dan da kuka ba Allah zabi da ta ku nada wa kanku walan yuka sa'atan min al-mali shi dai bai gaji sarauta ba shi kuma sannan ba kuɗi yake da shi ba balle a ce tunda yana da kuɗi zai tattara zukatan mutane kaga da da farko annabi a annabi ya yi mata tawazu kaje a musu inna Allah qad ba'atha lakum taluta man ka kawai Allah ya zaba muku wani ke ce ga dalili to amma sai su da son suka nemi suka yi jaye jayen da ya faru da taso sai an ga ya musu kifi kun a akan sai ce to qala inna allaha qafahu alaykum na farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe a cikin wana istifa'ul asali zabi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake babu sababi wasu malamai suka ce a'a inna allaha qafahu alaykum din ya fi ku tsoron Allah ya fi ku cancanta ya fi ku tara sifofi na tsoron Allah na zama mutum kirki ne addini wa zadahu basatan fil ilmi wal jism sannan kuma Allah subhanahu wataala ya tsara mashi yalwa a cikin ilimi ya tsara mashi yalwa a cikin jiki wato Allah ya bashi ilimi mai yawa na jagoranci don haka sai ilimi anan ba ana nufin wai misali dan da yawa mutane suna wannan saboda ana son ilimi ya zama jagora amma an ce ilimi ana nufin ilimin da ya shafi wannan jagoranci saboda da kowane abu da ilimin wannan layi shine ilimin da ake nufi ba shi kenan kawai dole in za a jagoranci mutane na siyasa sai an kawo wanda ya ji sanin cikin ko wanda ya ji sanin ana fatan wanda ya ji sanin Qur'ani da hadisi idan ya san ma'anar Kur'ani da hadisi kuma zai iya sauke shi a cikin yanayin zamanin sa ana fatan da zama ya tantance amma dai ilimin kullum aka ce ilimi ana nufin ilimin da ya tafi wannan abin da ake magana a cikin kuma Allah ya bashi yalwa a jiki. ah malamin suka ce shi taluta din nan kamar yadda ya zo a cikin littafin su banu Isra'ila din ah ah safarul ce cewa shi mutum ne mai tsawo mai jiki shi yasa ma alqur'ani ya amfani sunansa kaluta. amma ba sunansa da ya shahara a wajen banu Isra'ila ba sunan da ya shahara da shi a wajen banu Isra'ila Shawul to amma a nan Qur'ani ya amfani da sunan Qalu saboda ɗaya daga cikin sunayenta ne kuma daga Qul kamar a ce malaku jabaru ko irin waɗannan ke suna ga Qalu to dai mutum mai matukan tsawo ne wanda alumin Afraniya yana nuni zuwa da sifa idan aka sa wannan ta'in a ƙarshe wawun sun ta'i to Allah ta da ba shi jiki da girma wanda ga kuma a lokacin yaki da wuraren yaki da sauransu ana son mutum mai girman jiki wanda da farjinin sa ma da ya daga makani zai iya tsoratarwa ya firgitar da abokin gaba ko da yake wasu malamai suka sa kan cewa wannan jiki ba ana nufin jiki ne na girman jiki ba an ana nufin yawan alkhairi ne da kirki da fadin zuciya wato sun kwatanta shi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asra'u sunna li haqan hu aqwalu kunna yadai wanda zai riga fara kana a cikin ku wanda zai gaggawan samu na bayan intiqali na ila rafiqil a'la yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda wacce wata iyalin ka wacce ta ku kawan hannu sai iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rika gwada tsawon hannun su kula kula wato mafi muhimmancin abin da nake so mu kula da su, duka iyalan nan fa in ba sai da suna sauda su bintu zam'a ba ba wanda ta kai shekara 50 ba wanda ta kai shekaru da za a ce ta kai shekaru dukan suna cikin shekarun kuruciya ne misliya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu albishir da wacce za ta riga kristana suna rigar da kowa tana son ta zama kula da fara wafati bayan manzon Allah mu lura da yadda duniya ba wai abu bane wata iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowa tana kokarin a ce hannunta ya bi tsawo to da kuka da rigar da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka mu mun san kissan sai da suna Fatima alaiha salam ko lokacin da aka zo aka ga mata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata albishir zai koma zuwa ga Allah ta shiga damuwa da tashin hankali da ya dawo ya ce mata to ba zai yarda da ke ba a ce ke ce za ki fara rubutana cikin iyali na cikin dangi na cikin zuri'a sai ta taso tana murna tana jin daɗi ita ce za ta riga wa fati bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan duka darussa ne muhimmai da muke bukatar fahimtar su yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi gaba daya sallallahu alaihi wa sallama ya suka dauki duniya ma gaba daya wannan kaga malamai suka ce a sai Zainabu Zainabu a ko a kaga ashe sai aka gada cewa ashe ba tsawon hannu ake nufi ba ana nufin yawan kyauta ne to haka wasu sai suka tafi a wannan idan aka ce a wazada hu fasalan da ilmi wal jismi dan ganin kaman ba a bukatar jiki a wajen mulki to amma lalle jiki abin bukata ne a wajen mulki in sarki idan aka ce yana da farjini sai yasa ma wanda ba shi da suke kara ba ko sai mutum ya kare dinkuna ya sanya wasu a ciki ya sanya yanda zai kauri da yawa ya kare rawunna yanda zai zai fita ya ba ya ba mutane tsoro to har wannan kuma yazo ya zama al'ada yanzu mutane kowa kari ake yi a a dinga girmama riga da sauransu to da an gane mutane riga take take daukan su to wallahi yuti mulkahu man yasha kuma sannan bayan duka wannan kar ku manta cewa ba ce Allah wanda yake so kace bai wa mulki kada ba a cewa Allah zuwa da dan ne domin duk wannan wanda ce cewa Allah don ne din nan in ba dan Allah zuwa dala yana juyawa ba da sai ya zama dulatan bainal ya ita la yakuna dulatan bainal adliya sai ya zama yana juyawa a wani dangi ɗaya ne amma in muka tuna shi kakanmu da muke takama da shi cewa an nuna jikokin sarauta kakanmu kanin wani ne ko yayan wani talaka kamar kowa wato wanda sarautar ta fara a kansa a cikin dangin talaka ne kamar kowa sai ya zo ya zama sarki a cikin dangin mu ke nan zuri'ansa sai suka fara kakama suna cewa sun zama masu sarauta malamai kuma suna cewa duk mai kakama da aikin wani to ya isa karshen jahil karka kakama da kokarin wani wani ya yi aiki kakanninka sun yi aiki sun kafa daular musulunci kai ka gudu a duka babban riga da albaya tana cewa kakanni na suke aiki suka kafa daular musulunci ko kakanninka sun yi aiki sun yi dintawa ilimi kai ka gudu a bisa babban riga kana takama wai kakanninka sun yi dintawa ilimi shi mutum ya kamata ya san cewa wannan abin da yake takama da shi ba ba hannun cikin samuwarsa shi zai da hannu cikin samuwar wannan abin aikin mutum sai yana da hankali sai ya kokari ya samar da naci aiki abin da zai zama shi ma da nashi kokari da haka dai Allah subhanahu ta'ala yana zaban wanda ya so ne ya baiwa mulki kuma Allah subhanahu ta'ala ne ya wata wani kuma Allah subhanahu ta'ala a shi ya san babin komai ya san cancantan kowa ya san waye dace kai ne وقال لهم إن آية ملكه يقول يأتيكم التابوت سبيلا أن يأتيكم التابوت في سبيلة من ربكم وبقية ما ترك آدم وآل هارون وبقية مما ترك آل وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم har yanzu annabin su da ya fara masu Allah shine mafi sani da annabin amma bai ga mana wane ne ba kura ga baka bukatar ka kana ta cikin wane ne wannan annabi inna ayata mulki lalle alamun mulkin wannan sarkin an ya ci ya kuma sabo wannan afati zai zo muku shi sakinatun sannan a cikinsa akwai nan kuwa min rabbikum daga ubangijinku wa baqiyatun mata raka alu Musa wa alu Haruna da kuma wani ragowar wasu abubuwa wanda iyalan annabi Musa da iyalan annabi Haruna suka rage tahmiluhu malaika wannan akwatin zai zo muku mala'iku na ɗauke da shi inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wannan ya iso ku aya wannan abin da na ga muku in ya tabbata muku to ya iso ku aya domin ku ya dama kuna ta kokarin a nada muku sarki ne dan ku yaki dan ku kago wannan tabu ku tabu anan in kuka lura Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya ce an ya yafe ku tabu to alqur'ani ne tafsir ba'dahu ba'da wani shi yana fassara wani sashi to da anan kawai sai Allah ya ambaci tabutun da alif da lam wannan akwatin zai zo muku wani akwati akwatin suratu baha إذ أوهينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليوم بالساهل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني والفتى على عيني to wannan akwatin na annabi Musa wanda kuma Allah da ya sa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ka saka shi a ciki ka jefa a teku shi kuma Allah ya yi mashi daga nan ya ɗauke shi ya kai shi hannun mai neman ka don ya kashe ya ce ya kula masa da shi ya rainan mata a ah, to wannan akwati sai Allah subhanahu wa ta'ala ke ga musu to ayon mulkin shi wannan akwatin da amalika suka kwaci saboda kun yi saboda kwa kun yi sakaci kamar yadda muka faɗi jiya shi Allah subhanahu ba ka cewa ai dan mu ne musulmi ko don mu ne masu gaskiya ko mu ne kaza shikenan a'a dole sai ka bi abin da Allah subhanahu wataala ya aje idan ba haka ba Allah subhanahu wataala zai kwaci wannan abin da ya ba shi ke ganin ya tsima ya daura a hannun wani to wannan akwatin amalika sun kwace amalika kwace kuma sai zama su fitina saboda sun je sun kai shi wajen bautan gumakan shi kenan sai ya zama duk wanda ya zauna sai tsuro ya fito mata a bayansa ba mai tsanani duk wanda ya zauna a garin da suka aje a kan gunki kira da suka gane suka ce cututtuka kala kala sai gane dai wannan akwatin dai ne dalilin cututtukan su to su kuma wannan suna nan suna shirin yaki don su je su kwato akwati sai Allah ya ce to alaman wannan ne dan tunku Allah zai kawo muku don ku san kuma zaɓin Allah ne akwatin da suke shirin yaki don ku je su kwato Allah zai dauko muku akwatin ya kawo muku shi ba tare da kokarin ku ba dan ku daina ku sallama wa wannan sarki anan wajen an yi ci da kuma kabut mu kula da kabut din ne ne akwati akwati ne wanda yake ta'allaka da wani annabin Allah wanda aka saka wani annabin Allah ne girma a wajen Allah wani ba na ba na tantir na ta'zim tantiru ta'zim ko na girmamawa wani. aka saka wani annabin Allah annabi Musa alaihi salam a ciki sai Allah ya ce akwatin yayi girma dan haka ya zama mai girma a wajen Allah saboda an taba saka annabin Allah a ciki kuma Allah ya gaya mana bayan nan ba abin da ƙara wa akwatin girma akwai kayan ragowan kayan iyalan annabin Allah an ce ragowan kayan annabin ne Musa alaihi salam kakannin shi wanda aka ce maka aka ce maka basla na alaika innaka bilwadi muqaddas tuwa da sandansa wa ma tinka biya minka ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa a'udhu biha ala ghalbi wa liya biha ma'arib ukhra wannan sandar tasa to bakiyar sandar ne da bakiyar takalma da ragowar tufafin annabi Haruna alaihi salam waɗannan abubuwan su ne a cikin akwatin sai akwatin ya zama mai girma a wajen Allah har hidiman ɗaukan akwatin Allah ke sanya mala'iku ba wani abu wanda Allah ya ba mu labari a cikin akwati akwati ba ya da wata munasaba ba wai wani akwati ne ne wani abu daban ba a a cikin da ke cikin sa sa wanda suke rike da shi duk inda suka nufa in dai suka yi akwatin biyayya sai sun yi masara a wani duk inda ya nufa suka ci to nasara na wajen kuma Allah ya sa mala'iku suna daukan akwatin dauka na musamman duka ba dan komai ba kamar yadda Allah ya faɗa a nassin Qur'ani saboda shi sakiratu min rabbiku akwai wani natsuwa daga wajen ubangiji aka ce sakiratu min rabbiku kan ayoyin at-taurani a ciki wato wasu ayoyi ne a cikin abadin aka hade aka saka shine sakinatun min ke. da kuma ku nan ma da raka alu Musa wa alu Haruna da wasu da gowan kayan iyalan da iyalan Annabi Musa da iyalan Annabi Haruna wasu da ce alu innan ba ana nufin kawai ziyada ce amma ana nufin ma raka Musa wa Harun saboda kaman da irin wancan wa yawma taqumu sa'atu adkhulu ala fir'auna ay adkhulu fir'auna ko a ashad al'azab adkhulu fir'auna to saboda haka anan halu Musa ma ana nufin ko bace ne ma raka Musa wa Harun abinda muke nuni da shi an ba shirka bane ko kadan ba saba wa Allah bane girmama abin da yake da girma a wajen mai girma a wajen Allah ba saba wa Allah bane Allah ne ya koyar da bayi wannan Allah ne ya koyar a wannan aya wa bashiyatun lima taraka alu musa wa alu haruna haka al sai sa zamu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna girmama duk wani abu wanda yake ragowan kayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ko ya ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko wani irin ta'alluki sai kaga tufafin sa suna jikawa in ba su da lafiya a ruwa suna ta. sai kaga kaskan da abin da yake cewa kaskan da ya sa ruwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kaga suna koyewa suna zaban mutane musamman suna nuna musu suna ba su dan su ta abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sai kaga gashin kanka sallallahu alaihi wasallam ana raba musu wani lokaci da umurnin manzon Allah zai ce a rika rabawa kowa a ba shi gashin kan manzon Allah ɗaya wannan kadai ya isa ya nuna mana me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki asarin sa kafin ne sahabbai suka dauki asarin sa gashin kansa sallallahu alaihi wasallam sai a rika rabawa wannan ɗaya wannan biyu wannan uku gwargwadon girman shi da sadikan sa a musulunci gwargwadon yawan tilin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama da za a ba Suka wannan karatu suka ne mu mai da muke bukatar mu nutsu ba ta shi bane ba allantar da manzon Allah bane Ya iyadu billahi ba bautan abin da ya Allah da manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam don da haka ne to da sahabbai su suka fi kowa wannan hadisin bukhari Muhammadu bin ya taba haduwa da Abu Dawud sulmani ko yace zo mu je gida nuna maka cikin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka samu ka kai to wannan ganin kai bawo Allah ne mutum ne sai wani da wani nake baba nuna maka ni kuma wannan cikin gashin ga isnadi na sai da ba shi isnadin gashi yace na samu ne ta hanyar ana sunu maliki kadin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko ana ko da hadisi bai faɗa ba ai ka san mahaifiyar ka ummu sulaimi ai ka ada gashin manzon Allah ka san baban wata mancinsa Abu Talha al-Ansari shine ya wancan raban gashin da muka faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a raba wa sahabbansa to da dan ana kuma maliki na sami gashin da Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba bakon abu a ciki ina fatan muna fahimta Abidatu Salmani sai ya yace والله لأن تكون عندي شعرة منه صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل بيضاء وصفراء على ظهر الأرض يقول والله أشيء إنساني filin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda daya ya fi mun kowane irin dukiya na dinari da azurfa da yake bayan kasa in za a tara duk dukiyan duniya a aje a gefe daya a aje mun filin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gefe daya ko ko kun ko ba zan yi ba zan zabi filin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi ne a sahih bukhari hadisi ne a cikin bukhari to ina muke kai hankalin mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin sifatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallama? da suka zuwa suna roƙon shi ya rasulullahi wannan rijin ina so a bani sahabban ce kai ya zaka zo kana tambayar manzo Allah kana ganin shi ne kuma ka san ita tambaya za a ce wallahi ban tambaya dan isa in fadiya ba na tambaya ne don illa rafa'inan likafani da ita idan mala'iku sun zo tambaya na a kabari sun ce man rabbuka ce ubangiji rabbu ne wannan lingan idan sun ce man nabiyuka ko ka san annabi Muhammad sai ai wannan ma rigarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi don yana ganin cewa wannan rigar ai karatun da saura ko wannan rigar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ta yi masa wani amfani a cikin kabarinsa idan ya ci kabal da kuma haka ne sa ne ne sai na suna ya ba shi tsanta don ya sa idan an yaro ai masa da kofar ne to duk wadannan karatu suka bayyana shi ko amfanin ai da wannan bayanan ne ko bayyanan ne sahabbai suna duka sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna take idan a ruwa su ta su wace ko irin ciwo suke ai da amfani ne ya bayyana ko saboda haka ya kamata mu rika gane waɗannan abubuwa babu magana a ce wai shirka dan an girmama wani abu wanda yake allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko maganar shirka inda shirka ne to da wannan ayar ita ta koya irin wannan da muke karantawa ita ta koya don wannan ayar tana koya girmama abin da yake allaka da annabi Musa da annabi Haruna ne wanda kowa ya san su koma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma sai ga shi tana gaya mana ai ma musamman Allah ya sa mala'iku na hidiman wannan akwatin saboda kayan annabi Musa da annabi Haruna ne mala'iku sun zama su ne kadiman akwati sura wannan duka muhimman abubuwa ne da muke bukatar mu fahimta ga kuma albarka duka hadisin Khalid bin Walid yana da bai inganta ba a ganin wasu to amma wannan ma'anar zai inganta shi What? wanda aka duba hulansa bayan wafatinsa aka sami cikin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ya zama yace ne sirrin da yasa cikin nasu da yaki yake nasara to ai cikin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko bai zama dalilin haka ko hadisin da yake danta ba ya sai zama dalilin wannan nasara saboda ai ga ragowan sanda da ragowan kayan Musa da Haruna Allah ya kara musu aminci ya zama dalilin nasaran wasu al'umma a baya cikin da. suka nufa a wajen yaki a dalilin su ma suka yi dasu mugamara da rayuwar su tsaya yaki saboda su kwato gowar kayan da ce ba da amfani ba ba ce kawai ai ai kawai kaya ne kamar kowanne ba a'a suna shirin a kai kawo masu karfi su yaki musamman da amalika wanda sun ninka su yawa sau a tara kawai don su kwato wannan akwatin nasu wanda kamar yadda muke ba komai a cikin akwatin sai abinda Allah ya yi sun ko kasiratun min sun sun ma tare ka alu musa wa alu harun tahmiluhum malaika Raka lallai asarin annabawa muhimman abubuwa ne balle asarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah. inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wani bawan Allah ya dogar da wancan hadisin na Bukhari aka ce mashi yayi ne hukunci a ganin sa mutumin da ya bada masu yawan dukiyansa dan ya mallaki wani abu kamar misali akai ga burdar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki dukiya mai yawa ko duk abin da yake da shi ya bayar dan ya mallaki wannan burdu yayi almubazzaranci ko bai yi ba yace to in dai alfi sunna sai ya almubazzaranci ba dan abin da Abu Salmani ya faɗa mana لأن تكون عندي شعرة منه صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من كل بيضاء وصفراء على ظهر الأرض آه وبشركم مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة wannan shine abubuwan da suke cikin wannan akwati inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin yace wannan ya isa ya zama muku aya ya zama abin da in an nuna muku to yadda eh lallai wannan karfin shi ne karfi kamar yadda muka ce dama abin da kuke ta shiri ku je yaki don ku samo kenan ga shi Allah ya kawo muku kafin ma karfin ya motsa saboda karfin zaɓin Allah ne subhanahu wa ta'ala na'am falamma fasala فلما قضى قالوا قال إن الله مبتليكم بنهر ومن شرب منه ومن لم يطعمه فإنه إلا من اقترف غرفة بيده فشربه لا يطمئنه فلما فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم غلاب الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود آه، وقت ده طالوت يواري ya fita gari da runduna da sojoji da mayaka qala inna allaha mubtaliikum bi sai ce allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe shi da wata korama kamar da minhu wanda ya tare daga wannan koraman kalaita minni ba ya tare da kuma lam yasam wanda bai kankana ba fa innahu minni to wannan ke ke tare da ni illa man yasarafa ghurfatan bi yadihi sai dai kawai wanda ya dan kwamfata kwamfata ɗaya da hannunsa Allah ranka ya karanta man istarafa zarfatan ni na karanta man istarafa ghurfatan kuma biyu kuma yadda kuke kashi ko da kira'u a suna cika junan su wani wata kira'ar za ta zo sai ta cika ma'anar wata kira'a. ko ina yawan ba da misali da malik yawmi dini da malik yawmi dini malik yawmi dini sai ya zama malikul ashiya'i ne da maliku al-mulki amma kuma la yamliku ashabal ashiyaqi shi kuma maliku sai ya zama maliku ashabil ashiyaqi ne da malikul ashiyaqi to saboda haka da suka haɗu sai suka zama su ne sifofin Allah shi yana mallakan masu abubuwa kuma ya mallaki abubuwan kuma ya mallaki mulkin kansa ba mai mallakan mulki sai Allah ya za a tsali imani kullu Allahumma malikal mulki tutul mulka man tasha'u wa tanzilul mulka liman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tukullu man tasha'u zuwa ƙarshe saboda ne saboda Allah ne kadai yake mallakan mulki sauran duk halitta Allah ya tsara musu mallakan kayayyaki da mallakan masu kayayyaki wa da shi ma anan illa man taraka ghurfatan yadi fa sharibu minhu sai suka sha kuma da suka zo sai dan kaɗan daga cikin su ba ma ta ba falamma jawaza huwa na amanu ma'ahu lokacin da ya tsaya koramin shi da waɗanda suka imani da shi qalu la taqata lana yawma bijaluta wajen junudi sai da ce wai ai ba za zamu iya yau da jaluta da nasirin juna qala alladhina yazunnuna annahum bani. sai waɗanda suke zakan ko ko suke da ne? za su gamu da Allah subhanahu wa ta'ala suka ce kan min fi'atin qalilatin to da yawa jama'a kankan suke rinjaye akan jama'a da yawa amma idan ya zama da izinin Allah kuma lalle Allah yana tare da masu hakuri kan min fi'atin qalilatin ghalata fi'atan kabiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin ah falamma fafala talut biddun anan wajen malamai suka ce tun daga nan ya nuna talut banin yaki ko ko yana yi da shi domin sun julusu jam'in jam'in. asalin jam'in shine jundu ji na ji ma jamin an ce jundu ana nufin rundunar yaki ba amma anan sai ba a ce falan ma fa sala tu bil jundi ba sai aka ce bil jundi domin duk wani yaki to shine wanda yake raba mayaka kashi kashi akwai na gaba akwai na tsakiya akwai maisara akwai maimana akwai na baya duk wanda ya iya karkasa mayaka haka ya karkasa su akwai waɗanda za su je gaba masu kai hari akwai wadansu a tsakiya akwai wadansu a hagu akwai wadansu a dama akwai wadansu a baya kowanne runduna runduna daban in ya kaga ya gwanince a cikin karkasa rundunoni ko gwanin sanin dabarun yaƙi sura ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce junudi da ke junudi wato junudi ne daban-daban sannan shi ma kalmar fasala har yanzu shi ma yana nuni da kan yaki har yanzu saboda an ce fasala ko a karatu kakan ce fasali fasali ko ma'ana maharba suna da kasansu masu yaki da makami suna da kasansu mahaya suna da kasansu na ƙasa suna da kasansu masu likitanci sun ba lafiya masu taimako suna da kasansu shine fasala fasulun fasulun bi kullin faslun ko ne salam ma fasala talutu bil junubi anan kawai ya isa ka gane cewa talutu ya cancanci jagoranci kuma lalle yana da ilimin da annabi su ya sifanta muku shi ne qala inna allaha mukallifun bina to anan talutu ba annabi bane ko ka illa da talutu annabi amma kuma ga talutu yana cewa Allah zai muku jarabawa wannan ya kamata a ce a wajen annabi za a annabi ne na faɗin Allah ya ce ko Allah bai ce ko kama dai da Allah yana cewa Allah zai jarabce ku da wani korama malamai suka ce to ɗayan kauli uku ko dai annabin ne samwi ya gaya wa Ya ce ya faɗa masa inna allaha mukallifun binari faman shahida minhu falaysa minni wa man lam yafhamhu fa innahu minni illa man tarafa ghurfatan ko kuma a'a qalutun Allah bayan ya ba shi mulki sai ya ƙara masa da annabta da suka karɓi mulki sai karɓi sarauta na sai Allah ya ƙara masa da annabta sai ya zama an masa wahayi an sanar da shi wannan sai sanar da ko ko a'a dabara ce ta yaki har yanzu ya ƙara yin mulki amma saboda tsananin mai da abubuwan su zuwa ga Allah subhanahu wataala da tawazu'i shi da Allah sai da ce inni mubtalikum ba sai ce inna Allah mubtalikum domin bayan ya rarraba su runduna runduna har yanzu yana son ya gane su wane ne za su iya haƙuri a wahalar naki? su wane ne za su siyayya da shugaba idan ya musu umarni domin mutumin da aka ce kan ya sha ruwa ya sha ba sa tunanin ya ga takobi ya ga mashi ya ga bindiga a ce ya shiga ya mutumin da ya kasa biyayya a kan ruwa ai ba zai biyayya a wajen yaki ba ko da ke yana son ya ga su wane ne ainihin masu biyayya gare shi saboda haka sai ya kawo musu wannan yace to ga narun kurgun nan zamu je mu wuce ta cikin shi to ina son karku waita kuma kamar yadda kuka gani duk mutumin da zai shiga yaki ba maganar shi da ciki da ruwa saboda in mutum ya shiga ciki da ruwa ba maganar shi sai ciki da kulle kuma ga shi ba a ci komai ba saboda haka ko sojoji ma in lura ruwan an koka suke to da shi daga nan aka samu wannan dabara shi da kalutu ya fara koyawa dan koka ake yi kar a sha sai dai illa mai tarafa gurbatan da yake sura ta ce to Allah zai jarabce ku da wannan koraman kaman shariba minhu falaysa min duk mutumin da ya sha ta bude ciki ya ta sha to ba ruwa na ne ومن لم يشربه فإنه wanda kuma bai sha ba Ko wannan shine nawa illa man istarafa gurbatan biyadi sai dai wanda ya kasa yanda zai yi ya dan kwamfata da hannu na ce qira'an warshu anasa gharfatan qira'an asim ghurfatan dukan su ma'ana suke taruwa su bada in ka ce man istarafa ghurfatan wanda ya dan tiba an kadan man istarafa gharfatan wanda ya tiba tiba daya garfatan da fata ya zama tiba daya gurbatan da zamma ya zama iba kadan to kasan ana yin iba ɗaya an kaɗan, kar ka je ka ce a ah, a yi tun da an ce illa man tarafa gurbatan iba ɗaya ko gurbatan iba ɗaya za a yi bari in je in samu wani babban jaru kasa a cikin kagoshi shi ke nan tun da zarfa ɗaya ne a man tarafa gurbatan kuma gurbatan da ɗiba ɗaya garfatan kuma ɗiba kaɗan gurfatan. kuma Allah ya kara mata biyayya ba ba mu ya dai ni ba biyadi wanda ya dan kira da hannu ɗaya anan ake yi biyayya kar ma ka sa hannu biyu ka diba halabai suka ce wannan wajen kamar ana mana nuni da duniya duniya ce aka yi aka yi tantincin ta gaba ɗayan ta a dama mu wace na cewa wa tahfadu annaka zurmun kabirun wa tikan qawal alamul akbar ko to saboda haka in ka lura da duniya haka wanda duk ya buɗe baki ya ci halal ya ci haram to ba sai abin da Allah ya mai rabo shine wanda ya kame mata hannu ya zuhudu in ba haka ba sai ya ɗiba gurgudan bukatan illa man istarafa gurfatan biyadi ya ɗiba gurgudan bukatan to anan bayan sun wuce falamma jawo ga huwa wallazina amanu ma'ahu aka ce su dubu tamanin amma dai wannan kike so sun banu Isra'ila ba a karya ta su ba a gaskata da suka wuce sai dubu saba'in da shida suka kawo ruwa da wanda suka rage tare shi mutum dubu hudu kawai sai duk suka ce fa sai dubu illa qalilan a wata qira'a illa qalilun ita ma'anar sa min falamma jawaza huwa wallazina amanu ma'ahu da suka wuce sai wanda ma suka yi imani suka fara a ai ba yanda zamu iya da jaluta kuma anan sunan ke fara zuwa قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود ya za mu iya da jalut ya za mu iya da rundunan amalika an ce shi jalut tsawon shi yin ta ci daga rabi ne ko biyar da rai. tsawon ka kawo babban mutum ne mai karfi amma za mu ci Allah a gaba yadda Allah subhanahu za ta'ala ya dauko mutum kankan kan rundunan ne kuma annabi Dawud shi ma anan sunan shi ya fara zuwa anan sunan shi ya fara zuwa فهزموا بسم الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله نادى بعضهم بباب لفضلت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين آه كان الله يقول أن أرني كيف يسير لجيء كيف جالوت kaza hukuma da mutane sai ba kokan cikin ilmi wal jiki din ka kada dauka shi kenan shi ya kamata a ba shugabanci ga duka da kalutan kuma Allah ya gaje shi amma a cikin rundunar kalutan kada shi ma kalutan ya zama iktarra jiki da samata jiki sai Allah ya ce to kai ma daga cikin rundunar naka an tsanani za a dauko ya zama shi ne zai zama dalilin nasara kuma Allah ya karbi mulkin naka kai ma ya bashi annabi Dawud alaihi salam ya zama shi ne farkon annabi sarki a cikin banu Isra'ila to sai suka ce ya zamu da tsani da jalut قال الذين يظنون انهم ملاقو الله wanda suke zaton za su haɗu da Allah malamai suka ce a nan zato ne da ma'anar yaqini wasta'inu bi sabri wa salati wa inna ala kathiratin illa ala al-khashiin alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un a ah, a ah. wato Allah ne yake na wanda ke ne in za ku abu da Allah wasu malamai suka ce a zanni da ma'anan zanni kan ne alqala alladhina yazunnuna annahu kullahi wato wanda suke zaton su in yanzu dai ba su koma mutiyalin su ba yau a wannan yakin za su shahada abin da ake nufi kenan qala alladhina yazunnuna annahu mulaqullahi wanda suke zaton mu dai ai shahada kawai zamu to ka san duk mutumin da zai shiga yaki da tunanin cewa ba zai koma ba shahada zai yi to ana tunanin bakalan sa da za'a sa zai shi na sabanin sa to da baya tsoron mutuwan da musamman in an tsare shi da wancan sakinatul insa shi ne na min rabbikum don ma ya ba abin da yake nema kamar na? ko dukiyar shi zama tana da nutsuwa tsoro ya zama baya cikin zuciyarsa duk abin da yake fitar da wani shi da fitar da shi ba ya zama samun mafi girman hujja sai suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah ai to da yawa jama'a kankani kankanwa kakan yi nasara akan jama'a mai yawa idan taimakon Allah ya shigo tare da karamar jama'a ma'ana sun tuna wa ɗan uwansu ne cewa ai shi nasara a yaki ba ana yi ne da yawa ba ana yi ne da taimakon Allah idan Allah ya taimaki mutane sai su nasara Allah ya ɗaukaka su ya ba su ko ya ba su nasara ga yanan dai a yakin badar ko إذ تقول للمؤمنين علن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فلا تنتصروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصورين وما جعله الله إلا بشرى لكم أن قلوبكم فيه ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أي wannan kawai an gaya muku dan ma zuciyanku ya kwanta a ce ga sunan ba ku da yawa amma Allah zai karfafe ku da mala'iku guda dubu uku ko da mala'iku guda dubu biyar ai ko ba mala'ika ko daya in Allah ya so nasara za ku nasara wannan kawai an faɗa musu ne don zuciyarku ya tanatsu ya natsu amma nasara na Allah amma fa sai an ɗauki asbab wanda Allah subhanahu wataala ya aje to da kaga waɗannan sai a cikin nan kalila da sai kike nan to bari mu je mu zauna a gida tunda Allah ne ke taimako kike nan kawai Allah zai mana yaki ba in da ake faɗa haka domin idan Allah subhanahu wataala ya baka imkaniya dan abubuwan guda biyu akwai asbabu akwai al-aunul ilahi akwai sabab Allah ya baka hannu ya baka ilimi ya baka kafa ya baka waɗannan ni'imomin don kai aiki da su cikin abin da ya maka umarni da to idan kokarin su ya kare ka gama duk abin da za su yi to daga nan ne kuma aunin Allah yake farawa to da Allah abin da bai baka ba kuma to sai baka anan saboda ka riga ka yi istifraji amma idan ka zauna sai ka ina yawan jawo mutane ni kuma dai har yanzu karatu na bai kai mu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu'jiza bayan akwai ragowar abin da karfin dan adam na saba su zai yi kullum sai an gama gwada duk abin da sabon zai iya bayar ko an nema an idan ruwa ke nema a alula a ibada ko a saf sai an nema an rafa an gama cewa ko ina babu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannu a cikin kwano sai ya tsinci tsara cikin da amma ya so kin kan ya sa a nema din ya sa hannu amma ba zai yi aka ba saboda wannan afdal sababi watan fata abin da Allah ya yi ya bayar dan aiwan abu da shi. Kura idan Allah ya baka lafiya da karfi na ka tashi ka kai sai ka zauna a daki ka kai addu'a za ka zauna kai kai Allah ya kawo maka ka afsala sababin Allah subhanahu wa ta'ala dole ka tashi ka je kai nema sai addu'a kai tawakkali ga Allah Sai addu'a kuma ka tashi to ka girmama ni'imar da Allah ya yi maka na lafiya da ƙarfi da kwakwalwar ilimi da sauransu kenan za a fashi to da haka yana daga cikin manyan kurakuran al'ummar mu da suke ganin cewa kawai bayan sun zama hatsala asbab din da Allah ya ba su kuma har yanzu Allah bai su dace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka lura a duk wuraren ya koka da sauransu sai wuya ya kawo ina ce cewa zuciya ya kawo wuya rai ya kawo wuya ko unalikum tuliyal mu'minuna wa zulfiru rijalun kadida to anan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake zuwa da taimakon sa kullum ga al'umma kaga dole ne dan adam ya tashi ya da karshen abin da yake da shi sannan sai aulillahi ta'ala tare da itikadin cewa wannan sababin naka kuma ba ya da kowane asali cikin samun abin da za a nema ba mai bayarwa sai Allah shine la haula wala quwwata illa billah ba wani dabara ba wani karfi ba wani iko sai Allah amma dole in tashi nema saboda sababi ne Allah ya bani zan tashi nema idan ban yi ba na raina ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani da wannan sababi saboda sai kallin sa'atin qalilati ghalabat sa'atan kathiratan bi idnillah tare da yardan Allah idan Allah ya nufa yake wallahu ma asabirina kuma Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu hakuri sura kaga shine kuma za ka gani ayin gaba wannan ma barazu jalu da dunubi qalu rabbana afrij alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alfajir kaga sun hada abubuwan guda uku da suka nema a wajen Allah shine irin kan kuma fa ayyunin nabiyyin qatala ma ahud dinuna kathirun wa ma wahanu ma asabahu fi sabilillah wa ma zaqu wa ma takanu wallahu ma sabirin wa ma kana qawluhum illa an qalu ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فاجري ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين الكافرين kaga duka wannan yana nuna mana watan abubuwa guda uku ake nema sakina hakuri daji tare dogara da Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba waɗannan kuma duk al'umman da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan babu shakka za su zama masu nasara a duk abin da suka fuskanta na ولما درسوا جالوت قالوا ربنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا اقرب علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آه لو da suka yi fito na جابوا da jaluta da ko rundunonin da sai suka kama addu'a da Allah subhanahu wa ta'ala ce ya Allah ka zuba mana hakuri da juriya ka tabbatar da suka su kuma ka ba mu nasara akan waɗannan kafira fatan dai suna masu cikakken tawakkali da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da suka fuskanta kamar kullum abin da ake nema daga mu'mini kenan ya zama yana tawakkali yana tawakkali wato yana tashi aiki da zai zauna a gida ba amma kuma har a lokacin da yake aiki ba guru tare da shi ba batun cewa kokarin sa ko himman ko dabaran sa shine abin da ya ba shi wannan a nasaran a a taimakon Allah ne subhanahu wa ta'ala ya zama dalilin nasaran ta za mu hakura haka nan saboda a sai tambayoyi za mu amsa gwargwadon abin da ya samu da shi Allahu a'ala a wannan yana suna tambaya yana tambaya matar da mijinta ya rasu kuma ita ba ta kasar da suke za ku iya yin takaba a can kasar da take ko sai ta dawo kasar da mijinta yake a ba ana yi ne a ɗakin ne a gidan aurenta saboda haka idan ba ta kasa tana wajen wani aiki ne ko wani abu za ta dawo gidan mijinta a nan ne za ta zauna ta yi idda ah, wannan shi ne Allah ba da Wani yana tambaya akan falalar istighfari a wai ana istighfari ne kawai dan neman gafara ana istighfari dan neman gafara ana istighfari dan ƙara matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala da neman yardan Allah subhanahu wata'ala kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake istighfari ai ba laifi ne amma yake inni la astaghfirullah yawmi fa inna marratan yana istighfari innahu la yugharu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yawmi 70 marratan sura da istighfari dan karin kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala wani na tambaya a addinin sai ya kamata a yi shugaba gore? bai kamata ba a san gore da shugaba amma idan wato idan aka riga aka yi bai'a da shugaba to wato shi ne ne ma'anar shugaba yaya shugaba yake kamar da nuni ma tsawo amma dai a shi a mazhaban ahlus sunna wal jama'a musamman a sha'ira ba a yi da shugaba bore bayan bai'a gare a matsayin shugaba saboda ana tsoron abin da wannan boren zai iya haifarwa zai iya cin fatan tawaye zai iya cin ah, abin da shi ne ya jawo ake so a yi masa tawayen illa da al'umma wallahu alam na so a ce ana bani tambayoyi ina gani kafin lokacin karatu amma a haka dole sai na gani kuma suna san kamar na san amsan komai ne ba komai ne san amsan shi ba kuma ba komai ya dace a amsa ba kuna ka da za a rika bani zan yi amfana ni ma kila kuma amsan zai ta amfani jama'a wannan yana neman addu'a ne a sa wani bawan Allah da ya addan a cikin addu'a yana kwanaki yana gida a kwance ba da lafiya wani ya ce inda aka sami sabani na malami da nufin gaba a kan ganin wata nawa ne za a bi ai malami Allah bai saura masa sanar da ganin wata ba ganin wata haƙƙin shugaba ne kadai wajen sanar da al'umma su ga wata bayan nan kuma kai da kaga wata kai kanka wajibi ka ne kai azumi amma ba wanda yake in malami sai ya gani ya sa ka kai azumi wannan ya ce yin alqunut a sallan farilla akwai ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai a illa kawai an yi sabani malaman malikiya da malaman shafi'iya sun ta akan cewa ba za a yi kunuti ba sai a sallan asuba malaman ahnaf sun ta akan ba za a yi musu ba ma gaba ɗaya wasu daga cikin su safiya da wasu daga cikin hanabila sun ta akan ba za a yi musu gaba ɗaya ba sai a lokacin wani damuwa kuma za a yi kunuti a kallolin da ake bayyanawa kuma a lokacin da kamar wata nazila wata fitina haka ko wani abu ya faru da al'umma su za a iya kunuti a wannan lokacin wani abu na damuwa ko bakin ciki ko makamancin wannan to dai kawai an yi sabani ne amma dama ai sallar masu asuba ma da ake sunuti a cikin ai sallar farilla a wannan ya ce yana sallar isha'i sai ya ji masu sallar tarawih bayan sun yi sallaka a ji sun yi sallar masu ya gane a ce tarawih suke yi ya zai da sallar sa a mazhabin malikiya zai sake sallar isha'i zai sake yi sallar isha'i a mazhabin malikiya amma wasu malaman sun ta kan cewa zai iya tashi ya karo a biyu a matsayin cika ta sallanta da isyadi sun dogara da hadisin Mu'adh bin Jabal cewa yana sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ya koma ya yi limanci jama'an sa suka ce to ai wannan sallan da yake da jama'an sa na tila to amma malamin malikiya suka ce wai da musu na tila ce wannan sallan da yake da jama'an da yake da jama'an nasa wai da mu ba wanda yake da manzon Allah shi na jira ba to da haka ba wani hujja a cikin wannan hadisi a ganin malaman malikiya wallahu a'lam amma dai sabani kuma idan ke tilafin malamai rahman yana azumi sai yayi amai amma zai ci gaba da shan ruwa ne ko ko ba zai ci gaba da shan ruwa ba a zai rike wannan azumi amma zai rama azumi daga baya a mahaifinmu ya gabata karshen watan Sabar ya halatta a baiwa iyalin iyalinsa wasu kashin kuɗin da ya bari domin ɗaukan tsawaniyar shi da tayarwa na zaman takaba wannan kan ainihin faɗa a baya ko za a ciyar da su a tayar da su a ganin masu yawan malamai da kuma suka ce a cikin an yanka gado suna da rabo a cikin gado to ba za a ba daga cikin wannan dukiyan ba a kawai tana da haƙƙin kusnani ba ta da haƙƙin ta'asha wannan shine kaulin jamhurin malamai amma wasu da yawa daga malamai sun fita a kuma tana da haƙƙin ta'asha ma za a siyar da ita a shayar da ita musamman idan ba a riga an raba wannan abin gadon amma dai kauli mafi rinjaye mafi abin da aka fi sani shine ba wanda yake da haƙƙi daga wannan dukiyar ma'ana in za a ciyar da ita a sake sai dai daga cikin dukiyar da na gado saboda mun bayani wannan a ranar tafsiri na farko wato ayar rabon gado ya karar da ayar wasiya wato ya kare ayar wasiya Allahu a'lam a ah. wannan yana tambayar su ne ne hakikanin ahlul bait iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ah, sannan wato iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iyalansa matansa na aure waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma yuridu Allahu an yuziba ankum al wa yutahhirakum tatheera malamai sun tafi akan cewa wannan sun iyalan Allah sallallahu alaihi wa na aure saboda siyakin ayoyi ومن يكن سنة لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا يعني نساء النبي السنة عاد من النساء يتقيتن فلا تخضعن بالقول مع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في سنة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأعطينا الصلاة وأعطينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ala al-bayt wa yutahhirakum tatheera wa kurna ma li min ayati Allahi wal hikmah to da suka ce su ake magana su ma suna cikin ahlul bait wanda ce a'a ai watan wannan siyakin ayoyin ma an ka lura ai ana maganar siyakin zamirin mata ne aka koma zamirin inna ma yuridu Allahu bi yuridu an kubba an kunna ba to da suka ce suka yi a kan wannan suna ganin cewa ahlul bait su ne iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama watan ɗaɗan Atin da ‘ya'yan Ja'far da ƴaƴan. Abbas da ‘ya'yan aliyu Allah ya kara miki yarda da kuma musamman shi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne jinin sa wasu kuma suka kara tafsiri suka ce iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune ahlul kitab ahlul bait saboda lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarni da mubahala su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to dai duka wannan ahlul bait manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kowanne a wani ma'ana daga cikin ma'anonan ahlul bait kuma yana cewa na yi umarni da jihadi to kuma ga waɗanda ba musulmi ba sun takura masu kuma ana cewa su yi haƙuri sai za su yi ɗaukan fansa Sannan ai ta'addanci ai akwai hukuma ba wani abu sunan yanzu kafirai sun ta'adda sun tashi ma waɗansu musulmai a rayuwa ta al-hukumar mu'afira watan gwamnati irin ta wannan zamani wannan matsala ce mai kai. a wato a da akwai tsari na zamantakewa wanda akwai kasa na irin waɗannan mutanen da kasa na irin waɗannan mutanen. a yanzu tsarin gwamnati kasa ya saba gaba ɗaya tsari na zamantakewa tsakanin mabambantan addinai suka yadda tare ba wani first class ba second class citizen a cikinsu. dukan su matsayin su daya sun yadda su zo su zauna tare a wajen da suka yi wa suna da sunan ƙasansu. Sura ga kowa yana da cikakken haƙƙi kuma mai haƙƙin kare shine hukuma kaga idan wani ya kashe maka ɗan uwa ta je ta kashe shi kai ma ne kisan kai kai ma ne kisan kai da kai da shi duk masu laifin kisan kai hukuma ita ce take da haƙƙi kawai dai su ko ha kamar yadda muka sani zai hana a kaje saboda wancan su ban jinin da sauransu amma dai sukan kai cikin hukumin su dan kai dan haka ba wani wanda yake da mu sauki doka a hannunsa idan ya aikata haka kuma ya yi ta'addanci idan ma idan ma yana ganin kamar kasar ta tafi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ake zaune da shi zaman aminci idan aka kace to wanda ya kashe shi ba zai taba sakan karshen aljanna sura ka hadari ne da zai ka ayuwa ai waɗannan kuma babban kuskuren da ake yi galiban su rayuwa ba za a mai da ka kauza kawai ɗan daba nan sun tashi sun je sun afka waɗannan sun yi ta'addanci sai ɗan daba da waɗannan kuma su afka wa waɗannan sun yi ta'addanci an mai da rayuwa kauza rayuwa akwai tsari kuma shi ne amfanin hukuma kula da dole ne wajibi hukuma ne ta kare yanzu muke karanta ko alam tara ila al-mala'in bani isra'il ba'da musa kan yadu lahu aflana amalikan nuqatil su asana malikan mutaki dan ne dan sun babu hukuma ba gwamnati babu daula to ba magana da za a so kuma za a fara kai a haƙoƙin jini za a ji haƙoƙin jini ba a ji haƙoƙin jini sai hukuma mutum a kan kansa ba zai je ya kan kansa haƙƙi ne jini ba wannan haƙƙi ne da hukuma ce take tsayar da haƙƙi hukuma ce take karɓar mu mutum haƙƙin sa ne jini na ka idan mutum ya da wannan ya yi ta'addanci sannan yawanci irin wannan abubuwa ne kawai da ake yin su da manufofi suka koma kan karkashin na siyasa babu wani manufa na gaskiya a cikin wasu ne don wasu manufofin da suke tunzura mutane domin a hana zaman lafiya don isa zuwa ga wasu bukatu sawabin bukatun in ce siyasa ba ina yin siyasa na wannan jam'iyyu ba siyasa zai yi na masarauta ne siyasa zai yi na jagorancin jama'a ne wata dai manufa ne ta wani ko wasu manufofi ne na wasu suke tunzura mutane suke amfani da jahilci domin fadawa cikin abin da ba zai taɓa samun wajen zama a cikin addinin musulunci addinin tsari addinin da ya gina akan biyayya da tsari biyayya da shugabanci wannan ba zai taɓa samun wajen zama a ciki ba mun magana ɗazu akan shugaba da gore gare shi da sauransu duka wannan dangogin juna ne sallu ala nabi karim اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين في الاولين